Ռոզնի տղան։ Ինում աչինում մի մարդ մին կնեք, տանց խոխաչի ինում, տրանք շատ կասի բննում, ամ մնոր մարդն անկնեք է իր իր եսը եշիմն սուսանում, լողջանը շատ կնենք են անում նրա հետ է, որ խոխաչոն են։ Այդ մարդն ասմա, հա բամզ մի խոխաչինի, Պամերկոչեն տակը մի խոխուսած չինի, անցականը մի խելավախտ, մին դոնը մետ մարդը ծմական ճեղբիլիս ճանապարի մին չփարոտակը մին կոզնու ճոտապտահում յորաոնում բերում տոն։ Կոզնուն տանը թախտնտակն են պահում։ Մին օրել մրթը կնեք խոսումն էլհախուխի անա, որ յուրանց խոխաչոնեն, այդ կոզնին թախտնտական դուսակամ մարդի նման խոսում ասում, ես ծեր տղանում, վախ ելմիկ, ես ցեզ լավ եմ պահելական։ Մրթկնեք մնամ զարմացած, տափանկացած։ Կոզին էլ խոսում ասմա, ես ձեր տղանում է, քեցեք թակավեր են աղջկան ինձ մհար ուզեցեք։ Էդ կնեքն ասմա, բա թակավերը յուրանաղջիկը կոզնում կտա։ Մարդն ասմա, ա կնեք քնաոզի լի բալքի ստվավ։ Երենկենում մրթկնեք քնամ թակավերեն դարբազեն հարսանակարեն նստում։ Կաման տրանց ստանում թակավարեն կոշտու Ըտրանք հմնչիլավ, կոչ-կոչկալավ, լուզուն փալտանք շինած ասում են. Թակավերն ապրած կենա։ Մունք եկալենք ձեր աղջիկի օզինք մեր տղեն հետ է։ Թակավերը շատ աղջաղվում, կզնվում, օզում աթա տրանց կլխնեն կտրել տա, մինել մտածում աթա, աս տրանք հինչին է, վերհալա կլխնել կտրել տամ։ Վճռումը ստահանց մին հենց պենասի, վերքինին էլկյան վեճ։ Դրանց ասում է Թայմ պալատից նման մին ղաշենք պալատ կշինիկ, համել իմ պալատ ասել լավ, աղջիկից ձեզ կտամ։ Թա չէ, հա, տեսեք ինչ կանեմ ձեզ, հա։ Մրթիկն է կամ Անտոն նաղլանում իրանց կոզնոտղին, կոզնոտղան հրասում ավեչինչ, ահար։ Քինի շտղան ինձ երս կալալ, ընդեղ ասե կոզնի մին կտոր մարմարա ուզում։ Այդ մարմարը քզնտալու երկալպեր թակավարեն պալատեն առաջին երկցի։ Այդ մարդը դել անոմա։ Քշերը թակավարը երակնում տեսնում յուրան պալատան ավելի լա պալատա շինածնդղ, որ աշկերը մնամա փլստրատը տալիս։ Մնամա մատ մնացած, փարտերած, կորցը տանել տված։ Էն մինորու կոզնին մարը էլ հակենամա հարսանքար են նստում, կյամ ընտրատանը թակավարեն կոշտով։ Մարն ասում է. «Թակավերն ապրած կենա»։ Ասածդ կդարալանք, մենք ինչ կասիս։ Թակավերն ասում է. «Մեկ էլ Էս ղաշենք պալատեն առաջին մին հենց բաղ-բաղ ճաշինի, որ աշխարհքս բարն ու բարը մեջինինի, աշխարհքս ծաղիկնեն, ղաշենք մաչինինին։ Կոզնուն մարը երակենում, քորը փոշման գետ տերնում կամ դոն, լող կոզնուն նաղլանում ասում, Մենք էլ թակավերը մին հինց բաղճայահոզում, որ աշխարքից բարն ու բարը մաչինինին, նախշուն ղուշեր, ծաղիկնեն մաչինինին։ Գոզնին ասում է, ահար, երկացքինի համին ընտղը, որ ինձ կթալս է, ընդեղ կաղն է ասե կոզնի մին տիրևա ոզում։ Տիրևը երկալ պերկցի թակավեր են տան առաջին շինած մերեն պալատին հայատը։ Իտի ելանումը։ Ըտեղ մին լավ բաղատերնում ֆանտաններա, ծալվալալիս հոշերա, վեր թակավերը էքսը տստմա, օզմատա օշտանը։ Են մինորն այդ կնեգե էլ հակինամա թակավերեն դրբզեն են հարսնակարեն նստում, ծառիկի կյամանը դրան տանում թակավերեն կոշտո։ Թակավերն ասմա, թայդ պալատին լող պատերը, կծածկիկ թանգակին գորգերավ, լավ լավ սարքերավ, մախմուր տբրուտ կոցավը, լավ ճողբուրը ստոլներավը, վսկա վրծաթավ, են վաղտը աղջիկս կուտղըտ կտամ։ Մարը կաման աղլանում լող, գոզնին ասմա, ահար, կկինիս ինձ կտաստղը կաղնիս ասիս, գոզնին մին կտոր մախմուր ավոզում։ Մախմուրը պիրիլուվն կստան, դու յորկոնս պիրիս կսիս էտ պալատեն մաչը։ Իտի էլ անում եմ։ Պալատեն օթախնեն լծվումա թանկագին սարքերավ, իլաշ չիլացավ, գոզնը մարը մինելա կինամ հասնակարեն նստում, կյամն գյադեքը տրանտանում թակավերին կոշտո։ Թակավերն ասումա, դե մենք աղջիկս տամում, քինի տղիդ պերտ տեսնամ։ Այդ կնագի կյամատոն տղեն տնում միջմե հյուրա, տանում ասում, թակավերն ապրած կենա հասեմ տղաս։ Թակավերն ասումա, գոզնիա թահուվա որ խոսքըմ տվալ, պիտի աղջիկս տամ իրան։ Դրանք օխտոր օխտու քշեր հրսանը գերանում, ամեն քշեր կոզնի մին գեղեցիկ տղայա տերնում, ցիրեկնել կոզնիա տերնում։ Կոզնին հələ մինչ ուրան կնկանան հետ կապվել է, անդրան ասած այնում, թա միննու մինի գիդայդ բենը, որ ինքը մարդ հատերնում, ինքը հավիդյան կորչելու է։ Հունսա բտահում Թակավերեն աղջիկը հյուրան մարդին գեղեցիկ գնել նաղլահանում հյուրան հնգերունց ու կշտին, ըտրանավ ոզումա պարծանք համարի, վեր հյուրան մարդը քշերի մի ղշենք տղայա տերնում, վերստի, վերինդի, հովա գիտեմ թա ինչ։ Ըտրանա յետը կոզնինքին ամա կորչում։ Աղջիկը մանակյա ման էլ կթանում չի։ Այդ աղջիկը արկաթը տրխներ աշինել տամ, մին արկաթի կիվազանել նհտը յորոնում, քնամ։ Քնամա, քնամ ճանապարհին հրցփորձ անում, ոչ մինը տղն տղը գյուդում չի։ Արկաթե տղնն վեր մաշումա, յետա վննը պեպեկյա շորկյամ, մարդին հտամ։ Ըտրա շորերը ճղորտվումա, վնները ճկճկոտումա, իրս արևը տանումա, էլ հայետ չի տերնում։ Իտի սովասարա մանագամ սարա սար ծերանցեր անցակնը փշփշոտ տղերավը նղկածաններավը ծմակներավը գետերավը ոչ մինտեղ մարդին ճարում չի Ախրը վերջը մին հերու ճանապարհին նղացած երանգյում։ Մինել վեր օշը կլոխնակյամ տեսնումա յուրան երենգյաց տղին կշտին մին խոր փոսկա։ Այդ փոսը նիամունում տեսնում մին տորնը։ Թակավերեն աղջիկը տորնը պես անում նիմնում տեսնում մին օթախ երկու կարավատ տիրած։ Ասումա բալքիսի մարտի ստղա նիմնեն էս կարավատ ընտակը թակուն եշի։ Վեր մտնումա Տեսնում է այս մարդը եկավ յուրան կարավաթն իրա թեքին գավ։ Թակավերն աղջիկը կյողլոկած աստեղան դուսակյամ մարդին վզավեն գյում ղաչանք պղատ անկանում որ ետ դեռնա կապալատը։ Իտի մինքեր համոզումա։ Կոզնումար ուրութանա տեսնումա որ յուրան տղան փախալա տեսա շորկյամ, տենա շորկյամ ճարում չի։ Դաստի գյուդմա վեր թակավերն աղջիկը կնի տարած։ Սկսումա ատրանցետան քինիլը Ակավերեն աղջիկիմին վերստա փախչում, մարը 10 վերստա իրա հսնում։ Վերը տրանք տեսնում են մարը իրայա հսալ, մինը ծառատերնում մինը օծ իրան փթաթվում։ Ըտրանայետը վեր մարը հրանոմա, ելհա իրանք ճանապարհը շարունակում են։ Վեր մարը ելհայակամ հսնում, մինը ճեղացատերնում մինը ճղասպան, վեր մարը հրանոմա ելհա մարդու կնեգին տերնում փախչում։ Վերմարը տեսնումա սմակացեք, փախջելմիկ, ելհամարտ տերեք, թատուկ ուրուր արժանիկ, ես ցես կփսակեմ։ Հտրանք կաղնոման։ Մարը տեսնումա որ ուրուր արժանին ասումա, քնացեք ցես հետ բախտավերը բրցիկ։ Մերեն սրսարոտ ղաշենք Ղարաբաղին ղզղալա շենին կինին իրեք ստական լցածա տերած ստոլեն։ Երկալիկ խմեցեք։ Էս մին ստականը ասողին ըմստա կանալը սողեն Այդ պծիպացիանում այդ արևին համնան հոտը մեջին գինան հուվեր խմե, էլ մահ մերնել չիլ, չունքի անմահականա։